चा कंदे साण आखिय लात सही चा कंदे साणे आखीअ लात सही

जोनाल लोक आईया मजबूरियां कल शगोनी हे थो रस मां तन पूरियां कल शगोनी हे थोड़े रस मां तन पूरियां जे रंग चावे जे रंग चावे बनरे बन निकला त सही चाक में दे सा ला त सही